Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v jubilejnom 300. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte ale hlavne počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Dnes to bude pelmel za posledné dni a hodiny, ale dáme si aj niečo, čo mi pristalo v mojej internetovej schránke, ako sa zvykne hovoriť. Prvá neoverená správa je táto. Údajne otváranie Benešových dekretov je výsledkom rokovania určitých členov progresívneho Slovenska so zástupcami nadácie otvorenej spoločnosti Maďarsko v Ostriome, ktoré sa uskutočnilo dva týždne dozadu. Stretnutie zorganizoval údajne starý Šimečka. Túto informáciu nie je možné overiť z iného zdroja. Ďalšia informácia sa týka Venezuely. Kolumbijský prezident Petro vysvetlil, že konflikt USA s Venezuelou sa v skutočnosti netýka drog, ale ropy, za tým všetkým stojí to isté, čo za vojnou na Ukrajine. Ropa. Venezuela má jedny z najväčších, ak nie najväčšie zásoby ropy na svete. Je to ťažká ropa, všimnite si tento termín. Ukrajina má tiež zásoby. V skutočnosti každá vojna v tomto storočí bola tak či onak spojená s ropou. Trump s Madurom nejedná o obchodovaní s drogami, pretože nie je hlupák. Pozrite sa na štatistiky. Iba 4% kokainu vyrobeného v Kolumbii, a to je to, čo väčšinou vyrábame, sa prepravuje cez Venezuelu. Väčšina sa prepravuje tichomorskou trasou. Trump neuvažuje o demokratizácii Venezuely, nie to o obchodovaní s drogami. Minister zahraničných vecí Marco Rubio sa vyjadril, že cieľom súčasných rozhovorov so zástupcami Ukrajiny je ukončenie vojny. To je naozaj od neho pekné, že by ďalší vizionár. Poďme ďalej. Radomíra Šarmírova uverejnila na svojom FBčku túto úvahu, počúvajte. Ako to dokázali naši rodičia a starí rodičia počas zločineckého režimu pred novembrom 1989 vo vojnou zničenom Československu bez zadlženia a eurofondov? Vydržiavali veľkú armádu, ktorá nielenže strážila hranice a bola pripravená chrániť vlast, ale bola kedykoľvek pripravená pomáhať pri živelných pohromách a aj na akomkoľvek úseku hospodárstva. Zabezpečili prácu všetkým svojim občanom. Ústava garantovala právo na prácu. Pracovali aj poslanci. Za výkon funkcie mali symbolický príplatok. Všetci Rómovia museli pracovať, príživníci išli do väzenia. Ten, kto neplatil výživné na deti, išiel do väzenia. Tam musel pracovať a peniaze išli matke a deťom. Ľudia zarábali toľko, že každý mohol vyžiť. V každom meste postavili továrne, elektrifikovali a plinofikovali krajinu, postavili vodné a tepelné elektrárne, postavili nemocnice, zdravotnícke strediská a zaistili bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Postavili obrovské množstvo cenovo dostupných bytov, ktoré ešte dnes majú takú cenu, že hypotéku na nich treba splácať celý život. Ich nájom bol veľmi lacný. Ceny energií boli tiež veľmi lacné. Školstvo na všetkých stupňoch bolo úplne bezplatné. Školy produkovali len také profesie, aké si vyžadovala spoločenská delba práce, každý absolvent školy dostal umiestnenie a niekedy aj s bytom zadarmo. Postavili školy s jedálňami, telocvičňami a ihriskami. Vybudovali veľké zdroje pitnej vody, priehrady, aj vodovody. V každej obci postavili kino, knižnicu, kultúrny dom, požiarnu zbrojnicu, poštu a obchod. Vybudovali pionierské domy a pionierské tábory, starali sa o bezplatné aktivity mládeže vo voľnom čase. Postavili rekreačné zariadenia a pracujúcim poskytovali rekreácie na zotavenie zadarmo. Postavili zimné štadióny, futbalové štadióny, športové haly, plavárne a iné športové zariadenia. Vybudovali bezprašné cesty do každej dediny. Stavali diálnice, zelektrifikovali železničné trate, zabezpečili lacné autobusové spojenie do každej dediny od rána do polnoci, Poskytovali zľavy na dopravu pre študentov a pracujúcich. Všetky polia boli obrobené, na lúkach sa pásol dobytok, bol zákaz výstavby na ornej pôde. Zabezpečili sebestačnosť vo výrobe veľmi kvalitných potravín. Potraviny boli lacné s rovnakou cenou na celom území Československa. Veci pre malé deti boli za smiešne nízke ceny. Neboli bezdomovci. Mladým rodinám poskytovali nenávratné pôžičky na kúpu zariadení a stavbu rodinných domov. Do dôchodku sa odchádzalo v 60 ženy s deťmi a niektoré ťažké roboty skôr. Vybudovali telekomunikačné systémy, rozhlasové a televízne vysielanie. Ľudia sa nebáli chodiť v noci po mestách a dedinách a cítili sa bezpečne. Malé deti sa samé voľne pohybovali po širokom okolí. Na uliciach bolo viac detí ako aut. Počet ľudí pribúdal, pričom sme na bicykloch nemuseli nosiť prilby v autách sa nepoužívali sedačky. Nechránili sa osobné údaje, lebo ich nikomu nebolo treba. Ľudia boli družnejší a viac sa spolu zabávali, osobne, nie cez mobilné telefóny. Pôdu mohol vlastniť iba občan Československa. Drogy, terorizmus boli neznámymi pojmami. O homosexuáloch nebolo nič počuť. Kresťania mali vytvorené podmienky, obmedzenia samozrejme boli, o ktorých sa im za chvíľu pri súčasných podmienkach, teda rozvrat tradičnej rodiny LGBT, islamizácia Európy, bude len snívať. Cenzúra čiastočne dokázala ochrániť plátna kín, obrazovky televízorov, koncertné sály od kultúrnych výplodov idiotov, debilov, úchylákov, rozvracačov, ktorí sa museli stiahnuť do pivníc a tmavých uličiek. Ukážte mi jediný národ našej veľkosti, ktorý dokázal vyrábať a vyvíjať prúdové lietadlá, dopravné lietadlá, atomové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykle, osobné automobily, špičkové zbrane, tkáčské stroje, polnohospodárske stroje, obrovské turbíny, nákladné automobily, námorné lode, tanky, špičkové sklárske a porcelánové výrobky, podielať sa na vesmírnom výskume a vyrábať kvalitnú ocel a hutnícke výrobky. Dnes nevyvíjame nič, sme iba montovňa automobilov. Po okupácii v roku 1968 nám Rusi nerozkradli štát. Nechali nám naše banky a naše peniaze. Ponechali nám naše polnohospodárstvo a fabriky. Obchodovali s nami, zabezpečili pokoj, spokojnosť a mier. A pri tom všetkom mali vyrovnaný štátny rozpočet. A žiadne dlhy. Od 1.1.2021 je komunizmus zločineckým režimom podľa zákona, ktorý navrhol usmrkanec, ktorý v čase toho komunizmu ani nežil. Komunistické zriadenie však na Slovensku nikdy nebolo. Od konca druhej svetovej vojny až do prevratu v novembri 1989 bolo u nás len ranné štádium socializmu. Nebol to ani len socializmus. Pri moci bola komunistická strana, pričom veľká časť jej členov nebola komunistami, z presvedčenia, ale vstúpili do komunistickej strany len kvôli tomu, aby mohli vykonávať svoje funkcie. Rovná sa tak ako teraz. Nebolo to dokonalé zriadenie, lebo ani ľudia, ktorí vtedy žili a riadili vtedajšiu spoločnosť, neboli dokonali, ba bolo medzi nimi aj dosť záškodníkov, plus západná propaganda bežala na plné obrátky. Socializmus mal aj svoje chyby, no boli opraviteľné a oproti nespočetným výhodám boli zanedbateľné. Bezchybný systém neexistuje a všetkým sa vyhovieť jednoducho nedá. Kapitalizmus však mal dokonale prepracovanú propagandu, metódy na rozvracanie a veľký kopec krvavých peňazí plus tlačiarne na nich, ktorými dokázal nakaziť našu spoločnosť. Búrať je vždy ľahšie ako stavať a dostať osprostetý dav do ulic, kde sa štrngajúcimi kľúčmi pripravil o všetko stav po 30 rokoch kapitalizmu a liberalizmu. Majetok štátu je rozkradnutý, veľká časť národa nevie, ako prežiť, exekúcie, bezdomovci a dlh štátu a občanov dosahuje astronomickú výšku. V krajine, ktorú nepustošia tornáda, nesúžujú zemetrasenie, nevybuchujú sopky, úradu nežerú kobylky, netrápia ju suchá a 70 rokov nezažila vojnu. Čo z toho mála, čo sa postavilo na Slovensku po novembri 1989, je vlastníctvom Slovenska? Za socializmu niekto ukradol vrece uhlia alebo cementu, ale teraz po novembri niekto ukradol celé bane a cementárne. Západ nás skrotil ako lacnú pracovnú silu a urobil si z nás odbytište pre svoje druhotriedne výrobky. Z komunistu sa stal demokrat, z ateistu katolík, z vexláka podnikateľ, zo zlodeja a podvodníka tiež podnikateľ, z výpalníka SBS Car z dušičiek sa stal Halloween a z deda Mráza sa stal Santa Claus. V škole sú učitelia bez autority a po chodbách drogy. Otca a matku vystriedal rodič 1 a rodič 2. Nekvalitné potraviny v alkohole, metanol, v televízii hnoj. Zrušila sa vedúca úloha KSČ a nahradilo ju 150 politických strán a hnutí rovná sa pronárodné hnutie je rozdrobené na prach, to znamená nemá kto viesť národ. Už nie sú rady na mandarinky, banány, búrske oriešky, ktoré vytlačajú naše ovocie, no sú rady pred úradom práce. Zjednodušilo sa cestovanie do zahraničia, no nie všetci si to môžu dovoliť a z hľadiska koronavírusu AIDS je to skôr nevýhoda. Zdroj za všetky tieto informácie ručím tým, že som ich osobne prežil na vlastnej koži. Narodil som sa v roku 1953 a aby ste si nemysleli, že som nejaký prokomunistický idiot, tak vám hovorím, že počas socializmu mi do mojich kádrových materiálov za moje nekompromisné názory napísali, že som antisocialistický živel. No, to mi nebráni v tom, aby som dokázal rozlíšiť zrno od pliev a brata od nepriateľa napísal Pavol Stankovič, narodený v roku 1953. Poznatok z nedelných televíznych debát. Lacová a Šimečka na Markíze plece pri pleci dreli ako také dva kone, aby zabránili Kaliňákovi povedať jednu súvislú vetu. V nepotvrdenom interviu Kai Kalasovej, teda ministerky zahraničných vecí Európskej únie, údajne zaznelo aj toto pri hodnotení histórie ruskej alebo sovietskej Červenej armády. Kalasová povedala okrem iného, Rusi dokonca dohnali Hitlera k samovražde. Toto vyhlásenie sa naozaj nedá overiť z iného zdroja. A je tu múdrosť na tento deň, počúvajte. Peniaze sú podvod, dlh je otroctvo, médiá sú manipulácie, systém je klamstvo. A mám tu ďalšiu informáciu, tentoraz z Moskvy, počúvajte. Z rozhovoru predsedničky Rady Federácie VI Matviejenkovej pre noviny Moskovský konsomolec. Rusko nebojuje proti samotnej Ukrajine, ale proti bloku NATO, ktorý sa zúčastňuje na konflikte rukami Ukrajincov. My ako nikto iný máme záujem o mier, ale o taký mier, v ktorom by z územia Ukrajiny nikdy nevychádzala hrozba pre nás. Veď my nebojujeme proti Ukrajine, to NATO bojuje proti nám rukami Ukrajincov. Európa prehrala na všetkých frontoch, keď sa pokúšala spôsobiť Rusku strategickú porážku a izolovať ho od sveta. Ruská spoločnosť je konsolidovaná ako nikdy predtým. Zo všetkých síl sa snažili a naďalej to robia narušiť vnútropolitickú stabilitu v krajine. Narušili? Nie. Naopak spoločnosť sa skonsolidovala tak, ako nikdy predtým. Chceli izolovať Rusko od sveta. Tiež sa to nepodarilo. Prehrali na všetkých frontoch. Pre Rusko nie sú strašné žiadne balíky sankcií. Krajina má vieru vo vlastné sily a jej zbranie zaistujú bezpečnosť štátu na dlhé roky do budúcnosti. Európska únia, ktorá sa zakladala ako hospodárske spoločenstvo, prestala byť výlučne politickou úniou, stala sa ešte aj vojenskou. Rusko to berie do úvahy. Predsednička Rady federácie Valentína Matvienková označila súčasné Rusko za krajinu s energickou vládou, rozvinutou ekonomikou, stabilným finančným systémom, najlepšou armádou na svete, ako sa potvrdzuje v priebehu špeciálnej vojenskej operácie a s najvýkonnejším vojensko-priemyselným komplexom. Poďme ďalej. Dobrá správa prišla začiatkom víkendu z Kieva. Počúvajte, Andrii Jermak bol stálou hrozivou prítomnosťou v ukrajinskej vláde. Zdanlivo nehybná postava na politickej scéne. Napriek jeho mohutnému vzrastu ste si ho možno nie vždy všimli. Nech bol prezident Volodymyr Zelenský kdekoľvek, Jermak často nebol ďaleko. Ako náčelník generálneho štábu mal Jermak obrovskú moc na vrchole vlády a bol dokonca poverený vyjednávať v mene Ukrajiny na mierových rozhovoroch z USA. Ale ako jeho vplyv rástol, rástla aj verejná nevôľa nad mocou, ktorú mal tento nevolený predstaviteľ. Jeho politická kariéra sa náhle skončila v piatok, niekoľko hodín potom, čo protikorupční vyšetrovatelia urobili raziu v jeho dome v Kieve. Poďme ďalej. Na záver je tu ešte jedna neoverená informácia, kvôli ktorej odteraz budem dobre spávať. Počúvajte, múdrosť roka. Predstavitelia Európskej únie sa snažia ukázať korupčný škandál na Ukrajine ako dôkaz transparentnosti. Za mňa na dnes všetko. Lúči sa Monika a Dušan. Do počutia o dva dni.